pitanju koje dolazi u video SMS-a stoji, eslamu alikum, može li žena sa hajzom uzimati abdest radi zaštite Allah vas nagradio? Bismillahirrahmanirrahim. Ne smeta, znači da abdesti, da se čisti, znači ona ne klanja i ne posti. Ne smeta da abdesti.